Tako da kažemo iz jedne druge dimenzije, Allah Đalešanuhu na zemlju spustio je jedan predmet koji je bio jako bijel Međutim, taj predmet, iako je trajnog karaktera i namijenjen je da ne propadne, njega je ili njegovu boju je promijenilo nešto što je također trajnog karaktera i što traje, što ostaje i čije se posljedice osjete mnogo godina kasnije, a i na budućem svijetu. Vi znate o čemu se radi. Svevišnji gospodar, kako se navodi u pouzanom hadisu, spustio je crni kamen iz dženneta. Crni kamen, al al-aswad, koji E, muslimani danas prilikom obavljanja hađa i umre dotiču i to je jedan sastavni dio tih obreda. Taj kamen je bio u džennetu i gospodar svjetova i svoje mudrosti dao da taj kamen bude spušten na zemlju. I bio je bijel. Međutim, čovjek kao čovjek je dao sve o sebe da se boja tog kamena promijeni i da on postane crn. I zato se zove crni kamen, a da se sad zove bijeli kamen, bilo bi bolje, daleko bi bolje bilo za nas na ovom i na budućem svijetu. Grijesi su, poštovana, poštovana braćo i čestite sestre, ono što e, ljude e, odvodi od Allaha Đalešanuhu i što njihova srca malo pomalo, malo pomalo crnim činima, crnim čini i kasnije ljudi oni koji su se odali tim grijesima ne mogu iznaći puta, ne mogu razlučiti između dobra i zla. Dobro je za njih zlo, a zlo je dobro. Allah Đelešanuhu spomenuo je ovaj e, ran, to jest e, tu koprenu koju izazivaju grijesi u kuranskom ajetu Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun a to nije tako, na njihova srca je koprenu ostavilo ono ili koprenu je izazvalo ono što su oni, ono što su oni radili. Prilikom pripremanja ovog predavanja predavač je bio e, pred jednom dilemom. Našao se u, dilemi da li u ovih sat vremena da govori o desetak ili petnaest grijeha i da, i, da o svakom nešto ovlaš kaže ili da izabere tri, četiri ili pet grijeha u kojima će pokušati E, iscrpno govoriti. Naravno, iscrpno u onoj mjeri u kojoj dozvoljava e, vrijeme koje je pred nama i koje je ograničeno. E, predavač se naravno opredijelio za ovu drugu mogućnost, a hoće li se ispostaviti ili hoće li ta mogućnost biti bolja, hoće li odabir biti sretan ili neće, vi ćete o tome ako Bog da na kraju predavanja prosuditi. Govorit ćemo, ako Bog da, o nekoliko grijeha koji su danas izuzetno prisutni E, među ljudima. Kad kažem među ljudima, mislim među muslimanima. Nas se nevjernici ne tiču. Ono što oni rade, to je njihovo. Dakle, oni su daleko otišli i nema grijeha koji oni nisu radili. Kad kažemo činjenje grijeha i kad kažemo ljudi, prvenstveno mislimo na muslimane. Prvi grijeh koji je uvelike prisutan među nama, među muslimanima, pa i među onima koji se e, pripisuju određenom svatanju islama, jest nepravda, zulum. Allah Đelešanuhu zabranio je nepravdu. Allah Đelešanuhu nepravdu ne voli. Niti voli one ljude koji čine nepravdu. Čak Allah Đelešanuhu ne voli da čovjek trpi nepravdu ako je kadar da se odbrani. Naravno onda kad nije kadar, Allah i ne traži od njega da se e, zaštiti. Međutim, svevišnji Allah ne voli da čovjek trpi nepravdu u onom e, stanju ili u onoj situaciji kad je kadar da tu nepravdu od sebe otkloni. U hadisu koji je pouzdan i koji je zabilježio imam muslim Rasulullah kaže, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaku zulme fa inna qiyamati. Čuvajte se nepravde, jer će onaj ko čini nepravdu biti u velikim tminama na sudnjem danu. Onda kad eh, vjernici budu imali svjetlo i onda kad budu očekivali Allahu želešanuhu milost i kad budu očekivali da će ih gospodar svjetova uvesti u, e, u džennet u kojem se uživa, tad će oni koji su činili nepravdu biti u velikim tminama. Resulullah tako kaže. U drugom hadisi kudsiju, hadisi kudsi, braće i sestre, jest ono što je Allah objavio, to su njegove riječi, ali se one ne nalaze u Kur'anu. Hadisi kudsi, to su riječi gospodara svjetova koje je Resulullah prenio svojim riječima. U tom hadisi kudsiju e, Allah kaže, ja ibadi, Inni harramtu to ala nefsi. Ođa'altuhu bejnakum muharraman fela tazalamu. O robovi moji, ja sam nepravdu sebi zabranio. Inni harramtu dhulma ala nefsi. Sebi sam zabranio da budem nepravedan. Ođa'altuhu bejnakum muharraman. I učinio sam da nepravda bude među vama zabranjena. Da bude nešto sveto, da čast muslimana pa i drugih ljudi koji imaju svetost u islamu, i čiji su životi zaštićeni, učinio sam da to ima određenu svetost i da se to ne smije narušiti. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ muharramen felate valemu. I zbog toga nemojte, o ljudi, jedni drugima nepravdu činiti. Ovo je poznati i kusi koji prenosi e, Abu Zer radijallahu anhu od e, Resulullaha alihi salatu wasalam. A na kraju ovog hadisa Allah Želešanuhu kaže sljedeće Innama hiya a'malukum fiha iyyakum. Riječ je o vašim djelima koje ću vam ja dati, odnosno za e, koja ću vam ja dati nagradu ili kaznu. Innama hiya a'malukum. Poenta je samo u vašim djelima o ljudi. Faman wajada khayran falyahmadillah. Onaj ko na sudnji dan dođe i ko zatekne dobro, neka to dobro Allahu pripiše. Fali ahmedillah. Neka Allahu zahvali. A onaj ko nađe nešto što nije dobro, to jest ko nađe zlo, neka sama sebe kori. Ovo što se mi ovdje večeras nalazimo, ovdje, upravo ovdje, a ne na nekim drugim mjestima na koje, na koje muslimani ne, e, ne odlaze. I to što u našim srcima večeras je iman i ljubav prema Allahu i prema poslaniku a ne ljubav prema šetanu i prema grijesima. To, braći i sestre, nije naša zasluga. Nemojte da se varamo. Da čovjek kaže ja sam kod Allaha bio nešto, ja sam nešto i onda mi Allah to dao. Ne, to je Allahova dobrota. Čisto Allahova dobrota. A onaj ko večeras, ko se ne nalazi ovdje, ko se nalazi na nekom drugom mjestu, on je na tom drugom mjestu zbog svojih zasluga, a nije zbog toga što je Allah Đelešanu prema njemu, prema njemu nepravedan bio. Nepravde Postoji nekoliko vrsta. Prva vrsta je da čovjek čini nepravdu gospodaru. Jest, nepravdu gospodaru činiš, gospodaru svjetova, time što činiš ono što je on zabranio. Druga vrsta nepravda je nepravda prema drugim ljudima, prema muslimanima i prema nemuslimanima. Neki ljudi smatraju da je nemuslimane dozvoljeno i ubijati i zlostavljati njihovi metak otimati i tako dalje i tako dalje samo zato što nisu muslimani. U islamu postoje kategorije ljudi koji e, kategorija ljudi e, koja nije u islamu, dakle koja kategorija koja je nevjernička, ali je njihov život zaštićen u islamu i čovjek u tu kategoriju ne smije dirati. To je nepravda e, ljudi jednih prema drugima i nepravda čovjeka koju nanosi sam sebi. Čovjek sebi čini nepravdu. Ako konzumira ono što nije, e, što je jako štetno za njegovo, njegovo zdravlje, time sebi čini nepravdu. Ako se izlaže napornom poslu, a on to nije kadar podnijeti, i time čini nepravdu svom tijelu. Čini nepravdu, braću i sestre, svome tijelu u slučaju da sjedne na granici hlada i, i sunca. Tamo gdje sunce, dakle gdje, se, gdje je e, napravljena razlika, gdje postoji razlika između, ili ta crta između hlada e, i, i, i sunca, tu je zabranjeno sjediti. Neki učenjaci kažu zbog toga što je čovjek kad sjedne na, na tu liniju, čini nepravdu svom tijelu. Ako je ljeto, onaj dio koji je izložen suncu, on trpi vrućinu, a drugi dio tijela, trpi, e, drugi dio tijela to ne trpi. A ako je zima, Onaj dio tijela koji je u hladu, njemu je e, hladnije nego onom dijelu tijela koje je na suncu. I zato čini nepravdu sebi u pogledu toga. Allah Želešanuhu, da rezimiram ovo, onoga čovjeka koji čini nepravdu ne voli i ako mu dozvoli i pusti ga određen period da čini nepravdu, to ne znači da ga neće kazniti. Gospodar svjetova daje i sami smo svjedoci i kod nas, a i u arapskim zemljama, da silnicima je vrijeme odbrojano, samo treba izdržati i treba se strpiti da to vrijeme, da to vrijeme njihovo istekne. Za kraj o ovom dijelu spomenut ću jednu e, zanimljivu ispovijest koju znaju oni od vas koji su pročitali knjigu 50 kuranskih pravila. U jednom e, tih pravila govori se da oni koji čine nepravdu da neće uspjeti na ovom svijetu i tako dalje. I navodi se tu jedna zanimljiva ispovijest profesorice sa e, e, jednog univerziteta, te muslimanke, koja je e, imala iza sebe dva braka i koja je bila jako razočarana u životu. I onda je kazala, kad sam već spala na ovako niske grane, onda ću ja malo dati sebe oduška. I zaljubila se u svog daljeg rođaka, Zaljubila se u njega koji je bio oženjen, sretno oženjen, imao je petero djeca i živio je sretno uglavnom. U njega se zaljubila, a njegov, e, njezin tetić, pardon, zaljubio se u suprugu te, e, e, tog čovjeka, nesretnog čovjeka. Zaljubila se, on se zaljubio u njenu suprugu i tijeli su da naprave brakolom kako bi se ona domogla njega, kako bi stupla sa njim u brak, a kako bi njen tetić E, za ženu uzeo tu bivšu ženu od ovog čovjeka kojem su nepravdu nanijeli. I sklopili su dogovor, a tu oko tog dogovora tu se je sam šetan upleo tako da im nije bilo teško naći e, zajednički, zajednički dogovor. Bili su jednoglasni u tome da optuže ovu ženu za preljubu. I onda su počeli širiti glasine kako su kako je ona viđena tu i tu, kako je viđena na tom mjestu i tako dalje. I zaista šetan je dao da se e, e, ovaj brak raspadne i da ostanu djeca. Nakon godinu dana ta je nesretna žena koja je razvedena od muža udala se za jednog e, nepoznatog čovjeka, a ovaj čovjek, njen muž, on se oženio drugom nekom ženom tako da ni ova vinovnica ove priče, ova profesorca, nije uspjela ostvariti svoje podle namjera, a niti je njen tetić ostvario svoju namjeru, dakle, da, da stupi u brak sa tom ženom. Međutim, oni su nanijeli nepravdu ovom bračnom, e, e, ovim bračnim drugovima. A Allah Želešanuhu nepravdu ne voli. I Allah Želešanuhu daje, Allah Želešanuhu je taj koji se osvećuje. Samo se treba srpiti. Nakon tri godine ona je dobila leukemiju. Da se Allah sačuva. Dobila je rak kostiju. Ili kako se kod nas kaže rak krvi. A njen taj tetić i još jedan čovjek koji je svjedočio na sudu protiv one žene koji je bio lažni, potplaćeni svjedok, njih dvojica su izgorjeli u jednoj kući koja se zapalila usred, bio je neki strujni e, E, bilo je, imali su problem sa strujom, oni su ušli unutra da to naprave i kuće sve zapale, njih dvojica su, njih dvojica su tu izgorili. Allah Želešanuhu ne voli nepravdu i Allah Želešanuhu voli one koji su, Allah Želešanuhu voli one koji su pravedni. Drugi grijeh koji je uvelike prisutan među muslimanima, pa možda i među nama, jest neposlušnost prema roditeljima. Vi ste o ovom sigurno mnogo slušali. Možda će neko pomisliti, zašto nam predavači koji dolaze uvijek ponavljaju iste stvari? Dobro, što mi kad klanjamo svaki dan uzmamo pet puta abdest i svaki dan namaz počinjemo s tekbirom Allahu Akbar. Neispravno je početi namaz riječima subhanallah. Taj namaz je neispravan. Niti je ispravno otići na seždu malo radi promjene, prije rukua. Niti je ispravno podne sa četiri rekata skrati na tri. Imaju braću i sestru u islamu Imaju postulati koji se svaki dan moraju ponavljati. Svaki dan moraš sebe preispitati jesam li ja neposlušan svome roditelju ili nisam. Jesam li poslušan ili nisam. Onaj ko <clears throat> ovo radi, on nije na gubitku. Onaj ko ne radi možda bude na gubitku. A onaj ko radi, on sigurno nije na gubitku. E zbog toga ponavljamo ovo. U hadisu koji je pouzdani, koji je zabilježio imam At-Tabarani Rasulullah kaže isnani yu'adjiluhum Allahu fi dunja al-bagju wa Za dva grijeha Allah daje kaznu još na ovom svijetu. Dakle, onaj ko čini ova dva grijeha, ova dva koje je e, upao u ova dva poroka, neko očekuje kaznu još na ovom svijetu, a kako će mu na ahiretu biti, to samo Allah zna. Prvi grijeh je al bagi, a to je nasilje. Nasilje je otprilike što je zulum, to su otprilike sinonimi u našem jeziku. Mada postoji određena razlika. Onaj ko čini nasilje i onaj ko je neposlušan svojim roditeljima. Onaj ko je neposlušan roditeljima imat će kaznu još na ovom svijetu. U obliku bolesti, u obliku siromaštva, u obliku toga da njega njegova djeca neće slušati. U raznim oblicima, međutim Allah Želešanuhu će mu sigurno tu kaznu dati. Onaj ko je neposlušan roditelju doživjet će nešto Doživjet će nešto. neko to bude siguran. Što mu neće biti drago. A kako će mu na ahiretu biti, to samo gospodar svjetova zna. U jednom drugom hadisu, oko čije e, vjerodostojnosti učenjaci nisu jednoglasni. Dakle, neki, neki kažu da je neispravan hadis. Mada se može <coughs> u ovom kontekstu navesti. Resulullah kaže, Inna rahmete la tenzilu ala kaumin fihim u rahim. Allah ne spušta svoju milost na skupinu ljudi, na skupinu ljudi među kojima se nalazi onaj ko kida rodbinske veze. Ako je ovaj hadis pouzdan, teško onda nama. Ako je ovaj hadis pouzdan, to znači, ne mislim da je to ovako, kako ću kazati, ako među nama postoji neko ko kida rodbinske veze, da cijeli ovaj skup koji se nalazi u bkc večeras neće dobiti ni tu na lahove milosti. Ako je ovaj hadis pouzdan. Ali se može, iako ga učenjaci neki e, odbacuju, smatraju e, slabim hadisom, može se navesti u kontekstu e, zastrašivanja. U kontekstu zastrašivanja. I zato neki učenjaci prije predavanja kažu ako među vama postoji neko, ovo moji studenti, moji učenici, ako među vama postoji neko ko kida rodbinsku vezu, a nema većeg grijeha od kidane rodbinske veze s rođenom majkom ili sa, sa, sa babom. Ako među vama postoji neko ko kida rodbinsku vezu, nek napusti moje društvo. Nek napusti ovo predavanje, nek ide kuda hoće. Ovdje ne treba. Zašto? Zato što se milost Allahova spušta na ovakva sjela. Mi pomislimo, evo idem e, na, na predavanje, možda čujem nešto korisno, možda ne čujem ovisno o temi, zanima me ovisno predavaču i tako dalje. Ovisno o raznim okolnostima. Međutim, trebamo imati na umu da na ovakva sjela treba ići i zbog toga da zaslužimo Allahovu milost. Opet u drugom hadisu, ovo je sušta suprotnost, navodi se da meleki putuju po zemlji, da imaju da ima jedna <coughs> kategorija posebna meleka koja putuje po zemlji i koja traži gdje se to muslimani okupljaju. I onda odu gospodaru svjetovu i kažu gospodaru, Allah najbolje zna. Na tom i tom mjestu <coughs> postoji skupina. Oni su se okupili, e, uče tvoje ajete i slušaju hadisa tvog poslanika. Ali među njima postoji čovjek jedan koji je prolaznik koji nije došao tu s tim nijetom, nego se je zadesio tu. I onda Allah Đelšanu kaže Hum kaumun la ješka bihim To je skupina ljudi uz koju neće biti nesetan onaj ko slučajno naiđe. Dakle, slučajni prolaznik e, na, kroz džamiju ili e, onaj ko se slučajno zaustavi da posluša malo tog predavanja, može imati od toga velikog, velikog i velikog hajra. Kad je riječ o dobročinstvu prema roditeljima, postoji mnogo ajeta, ali jedan od tih ajeta e, budi u čovjeku e, emocije i budi u čovjeku osjećaj i uči ga da treba činiti roditelju dobročinstvo, pa makar taj roditelj bio najgori na ovom svijetu. Allah Đalešanuhu kaže u pogledu roditelja – وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا Ako te oni, to jest roditelji, budu nagovarali, ako se budu upinjali da te navedu da meni činiš širk, da obožavaš pored mene nekog drugog Boga o kojem ti ne znaš ništa, o kojem ja ništa nisam objavio. Fela tute'huma. Nemoj ih u tome poslušati. jer nema u tome poslušnosti. I nakon ovog nemoj i poslušati, slijedi nešto što će nas zaprepastiti. فَلَا تُتَعْهُمَا fid dunja ne Nemoj ih poslušati, ali prema njima se na ovom svijetu velikodušno odnosi. Ovako glasi prijevod. Međutim, kad, bi, e, kad bismo malo doslovnije preveli, a i slobodnije, Ovaj bi dio ajeta se mogao prevesti na sljedeći način. Neka ti roditelji budu najbolji jarani na ovom svijetu. Stavi roditelje, takve roditelje, koji ne vjeruju i koji su <coughs> od Allahove milosti daleko, koji su mnogobošci, koji uopće ne vjeruju u Boga i koji žele da ti budeš jedan od tih nevjernika i da budeš kao i oni i gori od njih. Nemoj ih u tome poslušati. Njih ne slušaj, jer je zabranjeno da ih poslušaš. O sahib huma fid dunja ma'rufa. Ali zato, ovo nemoj, ali budi im jaran. Nek ti babo, takav babo, bude prečio od tvojih baba. Kad trebaš nekog pozvati na izlet, pozovi babu, pa makar on i nevjernik bio. A nemoj jarane zvati. Ako dođe u sukob taj interes, hoću li babu pozvati, ili ću pozvati svoje rane. Majku pozovi, takvu majku, mnogo boškinju. I prema njoj se na ovom svijetu obhodi velikodušno. Šta znači biti velikodušan? Da mu ne uzmeš za zlo to što te psuje. Što te vrijeđa. I što ti prebacuje. Majka da te je rodila i da te je hranila i tako dalje i tako dalje. Što ti babo prebacuje, prebacuje da te on rani, da ti je zarađivao, da je da si odgojen na njegovom kruhu i tako dalje. Nemoj mi to uzeti za zlo. dužan biti znači da te svoje roditelje držiš, takve roditelje. O muslimanima ovdje ne govorimo. Muslimani roditelji imaju mjesto posebno da takve roditelje držiš na dlanu. I zato učenjaci s pravom kažu zaklinju se Allahom i kažu ma koliko čovjek od sebe dao i ma šta uradio da učini dobro svojim roditeljima, neće biti kada da im se oduži. Neka čovjek pokloni svom otcu nešto ili ga pomogne materijalno i vidi da on ima neku zaslugu. Vidi e, ili smatra da je to što je uradio, da je to aman jarebi dijelo koje on sad treba, kojeg se treba sjećati do smrti, koje treba, o kojem treba pisati im trebaju pisati novine i da on slavu dobije zbog tog djela. Tako mi gospodara to djelo nije ništa. Ona jedna, <coughs> jedan uzda majke prilikom, samo prilikom porađanja, vrijedi cijelog tvog života i tvog ibadeta i tvog dobročinstva prema njoj. Zato, braću i sestre, nemojmo se zavaravati da smo se odužili. Nemojmo se zavaravati. Najgore je kad čovjek živi u iluziji, a tu iluziju pospješujemo mi jedni drugima. Jedni druge lajkujemo, jedni drugim, drugima aplaudiramo. Kad pogriješim i oborimo glavu, najbolji ti je prijatelj onaj ko te povuče za rukav, kad si sami kaže boj sa Allaha. Znaš li šta si rekao? Ti si rekao svom roditelju da postavlja glupa pitanja. Pa ako treba da te dohvati za revere, ako je jači, ti kaže halobola. Jesi li svjestan šta si uradio? Jesi li normalan? To je prijatelj. Nije prijatelj onaj ko lajka tvoju grešku. I onaj ko ti aplaudira, i onaj ko te tapše po ramenu, a zna da griješiš, to ti je neprijatelj veći od bilo kojeg, bilo kojeg drugog neprijatelja. U pouzanom <coughs> hadisu stoji da je jedan <coughs> čovjek koji je živio tad u Jemenu, došao kod Allahova poslanika i kazao Ja Rasul Akbel tu min al Jemen. O Allahov poslaniće, evo ja ti dolazim iz Jemena. U Jemenu tad nije bilo mnogo muslimana. uke alal hijreti wal džihad. Dajem ti prisegu da ću učiniti hijru Neću više živjeti u zemlji u kojoj žive nevjernici. I da ću se s tobom boriti na Allahovom putu. Ja ti dajem prisegu. Resulullah ga pita, jel živa tvoja majka? Poziva se na majčinstvo. Vraća tog čovjeka, tog Hamasliju, da nije bilo poslanika i otaj bi možda postao za 7 ili 15 dana dišovac Jer Hamas nosi. Al Allahov poslanik mu kaže, jel ti živa majka? Možda je čovjek pomislio, ja rab, ja sam, želim iđu, želim džihad, želim džennet. A Resulullah me pita, jel mu živa majka? Reče, jest. Pa mu poslanik kaže, želiš li džennet? Želiš li džennet? Kaže, želim. I onda mu je poslanik kazao, ilzem riđile ja vrati se i ne odvajaj se od majčinih nogu. Nije, joj kazao, nije mu kazao, činio dobročinstvo, budi na usluzi, nego je kazao il zem riđlejha, nemoj se odvojiti od majčinih nogu. Šta to znači? To znači kad majka sjedi na stolci, da ti sjedeš napod, a ne da sjedeš, da budeš na višem položaju. To znači da, se da budeš ponizan prema tom svom roditelju. Koliko si ti kadar i onoliko da čini dobročinstvo, koliko si kadar i koliko te Allah Želešanu u to omogući. Opet u, drugom preda, u drugoj verziji ovog predanja kaže se da ga je, da je kazao ovaj čovjek živi su i otac i majka oterektuhum jebkijan i ostali su iza mene plačući u Jemenu jer roditelj ne voli kad se njegovo dijete odvoji od njega. To teško pada. Ostali su plačući pa mu Rasulullah reče idja ilaihima فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا Vrati se i unesi radost na njihovo lice. Vrati im osmijeh onako kako se ih ti rasplakao. Vrati im osmijeh na lice. Nije Allahov poslanik ali salam zaboravljao ovo dobročinstvo. I bio je najveći dobročinitelj. Čak je kazao tražio sam od Allaha da mi dopusti da molim za svoju majku. Iako je umrla kao boškinja. Tražio sam od gospodara da mi to dozvoli, da molim Allaha da joj oprosti. Kada nije mi dozvolio, ali mi je dozvolio da posjetim njen mezar. I odmah je uradio ono što mu je gospodar dozvolio. Resulullah nije podbacivo u dobročinstvu, u dobročinstvu prema roditeljima. Za kraj, o ovom dijelu, ću jednu e, <coughs> istinitu ispovijest o jednom momku koji je bio dobročinitelj prema roditeljima, prema svom ocu. A radio je kao taksista. I pripovjeda da je, kad bi, e, kad bi se vratio kući s posla, svu zaradu koju je tog dana e, stekao, donio bi, <coughs> donio bi kući. I nije svom babi dao u ruku. Jer e, ruka koja daje ona je bolja od one ruke koja prima. Čovjek kad daje, on osjeća ponos. Onaj čovjek koji prima, on osjeća određeno poniženje. Malo mu je neprijatno. Osjeća se, doveo si ga u nelagodu kad mu daješ. I zato je su zaradu stavljao na sto i ostavljao je babisom. I Allah Želešanuhu dao je da on razvije taj biznis i kasnije je postao milioner. I govorio je, mislim da je gospodar, da me gospodar učinio bogatim upravo zbog tog dobročinjstva. Činio je dobro roditelju, ali mu nije činio dobro na način da ga ponizi. Nekad čovjek želi učiniti dobro, ali želi da se to njegovo dobročinstvo, e, da ostane zapamćeno, da ostane zapaženo. Jer nije isto otići, e, podijeliti e, nekoj fukari ili potrebnoj poruci, odnijeti namirnice da to niko ne vidi i staviti pred vrata, pokucati i otići. Nije isto to i odnijeti to i napraviti od toga pompu i uslikati onda da to se lajkuje i da se od toga pravi aman jarebi, ko da si ga u džennet uveo. A ljudi su takvi, vole svoje dobročinstvo dokazati, da se dokaru, pa evo i ja sam uradio nešto. Pa dovoljno ti ako ti misliš ili ako, ako smatraš da nije dovoljno to što Allah vidi, nemoj činiti dobro. Nema od tog dobra nikakvog kraja. Ako ti nije dovoljno to što Allah vidi, da ti klanjaš i da postiš i da udjeljuješ sadako ako ide ideš na džumu. Nemoj to raditi. Džaba se samo patiš. Odustane od svega. Ako ti nije dovoljno to što Allah vidi. Ako ljudi vide i ako ljudi to pohvale, to je od Allaha blagodat. Međutim, da čovjek svako svoje dobro zabilježi kamerom, zabilježi aparatom, pa i selfijem da stane iza pa da se uslika iza tog, to mi skinuje koji je e, u potrebi. Dovoljno je to što mora to poniženje podnijeti i još daje vamo, daje slikanje, de iz ovog ugla, de iz onog ugla, a, e, zastavu da uslikamo ovako, da uslikamo onako. To je dodatno poniženje i najgore u svemu tome što se zbog toga kvari dobro djelo. Nekad jest potrebno radi reklame, radi e, traženja novih sredstava od dobrotvora Nekad je i to potrebno. Međutim, sve u svojim, sve u svojim granicama. Treći grijeh koji je prisutan među nama, koji je možda najprisutniji, jest škrtost. I to ona teška škrtost, koja se u arapskom jeziku zove šuh, tvrdičluk. Kad čovjek škrti onaj čovjek koji odnosno škrtost je kad čovjek ima nešto, kad posjeduje <coughs> zemaljska dobra i ne da nikom. On ne da nikom to što ima, ali ne pretendira na imetak drugih ljudi. On ima to što ima, to mu je dovoljno, to ne da nikom. Glavu, glavu će dati, ali Marko od njega uzeti nećeš. To je škrtost. A tvrdičluk je kad čovjek ima isto to, ne da nikom i želi još više od toga. Želi od drugih ljudi uzet bilo na halal ili na haram način, njega to ne zanima. Ovo je, braćo i sestre, bolest, jedan veliki poruk, jedna velika bolest našeg ovog nesretnog 21. 2. 3. nije bitno kojeg vijeka. Velika je to bolest. Kad moraš e, u određenim situacijama gledati od koga ćeš zatražiti, da ti pozajmi. Neće li ti to kasnije on e, predbaciti, kaže pa sjećaš se, nisi imao, ja sam ti dao to. Samo gospodar može svojim robovima kazati. Elem neđidke, elem jeđidke jetimen fa ava, zar te gospodar, zar nisi bio jetim, pa ti je gospodar utočište pružio, zar nisi bio siroma, pa te je gospodar obogatio i tako dalje. To samo gospodar svjetova. Međutim, ljudi sebi nekad daju za pravo i učinit će dobro i pomoće, <coughs> on će pomoći, samo da to kasnije mogu spomenuti, da ti kasnije od toga mogu čitavu scenu napraviti. Resulullah u hadisu kaže, Oteku šuha. I bojte se tvrdišluka. Bojte se ovog oblika škrtosti, teškog. Fa inna šuha ahlake men kane kablakum. Ovaj oblik škrtosti uništio je prijašnje narode. Ne samo da ih je uništio, وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم I on ih je potaknuo da prolivaju krv jedni drugih. Zbog imetka se braću i sestre krv lako prolije. Brat, u glavu osjeća i to na najsvirepiji način za komad zemlje. Nakon 10, 15 ili 30 godina neće mu trebati ni taj komad zemlje. On će imati svoju jednu garsonjeru gdje neće plaćati kiriju i neće imati nikakve režije, ali će biti posljedice. Ako je činio dobro, imat će sve pogodnosti. Ako je činio zlo, kukala mu majka. Brat bratu je spreman glavu osjeći. Zbog pedlja zemlje, zbog hiljadu ili stotina maraka danas. E tako je i sa priješnjim narodima bilo. To su radili. Šta su radili? Jedni su drugima krv prolivali zbog ovog tvrdišluka, zbog imetka i skrnavili su, skrnavili su svetinje. Nije više svetinja među njima bilo apsolutno nikako. Sve, sve zbog ovog imetka. Allah Đelešanuhu kaže u Kur'anu Kerimu وَمَنْ يُوكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Obratite pažnju na konstrukciju, na jezičku konstrukciju ovoga ajeta. Onaj ko bude <clears throat> uščuvan e, tvrdičluka svoje duše, ko bude toga sačuvan, taj će biti jedan od onih koji su uspjeli. Zbog čega je Allah Đelšanu ovdje kazao šuha nefsihi, e, tvrdičluka svoje duše? Zbog toga da se ta škrtost pripiše samom čovjeku. Da je kao da Allah Đelšanu kazao to što vi osjetite, škrtost i taj tvrdišluk, to je u vama urođeno i teško ćete se toga osloboditi. Čovjeku je uvijek draže kad je i metak kod njega, ako neko štedi, štede tri prijatelja. Možda svaki od njih želi da taj imetak bude kod njega. Neka ja ću ga čuvati. Čovjek, je, čovjek voli imetak. Imetak mu je drag. I ono što dobije, teško daje. Zato znajte da samo iskreni vjernici zekat daju. Onaj ko kaže ja imam zekat i trebam dati na ovaj imetak zekat, znajte da taj čovjek, da je nemoguće da bude licemjer. i zekat ne daju. Onaj ko posti kad ga niko ne vidi, taj čovjek nije licemjer. Onaj ko daje zekat na imetak jer je od imetka se teško odvojiti. Čovjek radi, radi i onda neko kaže ti meni treba sad da posto toga, to je moj hak. Kako će biti tvoj hak? Ti nisi pomjerio obrvom da to zaradiš i sa mnom nisi radio ni truna. Ali on kaže, gospodar je tako rekao. Onaj koji ima pravo i ti mu moraš dati. I zato onaj koji zeka daje, on nije, on nije licemjer. U predanju stoji da je Abdurrahman ibn Auf, jedan bogati musliman, tavafio oko Kabe i učio samo jednu dovu. Naše hađije, ili oni koji odlaze na umru, ponekad se zahmete pa napišu dovu na e, dvije, tri stranice izreda, sve što će dobiti, za koga će dobiti, onda se oko toga pati pa ne može pročitati u gužu, onaj ga gura. Ona. Sadržajna dova je bolja od svega toga. Abdurrahman ibn Auf je tavafio i učio je samo jednu dovu, koja, je, e, koja se sastoji od tri riječi. Allahumme kini šuha nefsi. Zapravo četiri riječi. Allahu moj sačuvaj me tvrdičloka moje duže. I onda su ga muslimani koji su bili, upitali su ga. E, jer su ljudi željeli kad vide nešto čudno, nisu pitali tamo nekog sa strane, nisu indirektno ili za neki nikova postavljali pitanja koja su e, e, koja su postavljena na jedan neumjesan način, nego su pitali odmah izravno tog čovjeka. Rekao si to i to, šta si ti po tim podrazumijevao? Kazao su mu, čuli smo te da učiš samo jednu dovu. Ti nam objasni šta? Onda im je Abdurrahman <coughs> ibn Auf kazao ovako. <coughs> Ako me Allah sačuva škrtosti ili ovog tvrdičluka, to je da pretendiram na tuđi imetak. Ja neću krasti. Moj imetak će mi biti dovoljan. Neću činiti nemoralne radnje, jer će mi moja hanuma jedna, dvi, tri, koliko je imao, one će mi biti dovoljne. Neću E, nastojati, <clears throat> moja će mi čast i moj ugled će mi biti dovoljan. Nekad ljudi žele e, da dokažu svoju e, vještine svoje bilo u bilo kojem pogledu time što će ponižavati druge ljude. Pa će onaj koji je koji trenira neku borilačku vještinu i u njoj se svještio da bi dokazao svoje, on će izvesti u ring nekog e, početnika da njega izmatara i da dokaže kako on sposoban. U redu, izvedi sebi ravnog, pa onda dokaže svoje vještine. E zato Abdurrahman ibn Auf kaže, ako sve ovo budem, ako mi <coughs> Allah Đelešanu usliša ovu, neću raditi ono što je zabranjeno. I ovo ukazuje da su ashabi radijallahu anhum Kur'an razumijeval na jedan poseban način. Na jedan poseban način. Mi danas e, Kur'an rijetko ga i čitamo. Još jedi o njemu razmišljamo. I ono što, o čemu razmišljamo, mi to aman jarabi shvatimo nekako nakaradno. Čovjek iz ajeta koji govori o zakatu zaključi da se mora postati. Ljudi su, dakle, od, od vrela su se udaljili i vrijeme je svoje učinilo i tako dalje. I četvrti grijeh o kojem ću večeras govoriti, on je, braćo i sestre, najopasniji. Odmah to da znamo, najopasniji je uopće. A ovaj grijeh je veći od širka. Kaže se ne postoji, širk je najveći grijeh. Međutim, postoji nešto što je u jednom pogledu opasnije i veće od samog širka. Od toga da čovjek pripisuje Allahu druga. A to je da o islamu govori bez znanja. Govorenje o islamu bez znanja veći je grijeh od širka. Allah šanuhu u jednoj suri navodi šta je zabranio. Da je zabranio nasilje, da je zabranio nemoral, nemoralne radnje, javne i tajne i tako dalje. I onda kaže da je zabranio da se čini gospodaru širk, da mu se neko ranim smatra. Nakon toga ajet kruniše, ajet završava riječima وَأَنْ تَكُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ I da o Allahu govorite ono što ne znate. Kad se kaže o Allahu, misli se i na gospodara, na njegova svojstva, na njegova djela, misli se na gaib, na svijet, e, na nepoznati svijet, e, na, na budućnost, misli se, <coughs> misli se također na propise halala i harama. Ima Malik koji je utemeljitelj tog malikijskog mezheba. Kazao je ovako, kamo sreće da ovo imamo da nam ovo budu e, na onim našim slikama, da nam ovo budu poruke. Ovo da nam budu poruke. Kazao je <coughs> ko želi govoriti o halalu i haramu, neka zamisli da je došao pred džennet i džehennem. I nek onda vidi isplati li mu se govoriti o tome ili mu se ne isplati. Nek vidi ako kaže da je nešto halal, hoće li zbog te fetve ili zbog tih riječi završiti u džennetu ili će završiti u džehennemu? Ima Malik je bio učenjak kojem nije bilo ravna, nije mu bilo premca, on je bio, on je neponovljiv u historiji Islama. Kad su od njega <clears throat> tražili, neke, neke halife su tražile da to mu svoju hadijsku zbirku da je nametne ljudima da po njoj postupaju. Kazao ja to nemam pravo. Islam se je raširio. U druge krajeve su ljudi odnijeli druge hadise koje ja ovdje nisam zapisao. I ako ti to uradiš, onda ćeš počiniti zulum. E, ti hadisi koji su sad u opticaju i prema kojima ljudi postupaju, on će se bit će stavljeni van snage. Neće prema njima niko postupati. Toliko je bio skroman i ponizan nije kazao ja sam imam Malik. E, meni ljudi iz Endelusa na devama dolaze da mi postavljaju pitanja. Nikad to nije rekao. Čovjek mu je došao iz Endelusa sa 40 pitanja, možda ih je godinama skupio, nejasno mu, nema koga upitati. I došao je u Medinu kod imama Malika da od njega traži fetve. Znate na koliko mu je imam Malik odgovorio, na koliko pitanja? Pa mi bi odgovorili na 70. On je donio 40, a donio 70 odgovora. Ima Malik mu je samo četiri odgovora dao. Za ostalo je sve kazao la edri, ne znam. I onda je ovaj čovjek pobudalio. Rekao je ljudi, ja, rekao je ja tebi dolazim, pa gdje je Endalus, gdje Medina, da sam to avionom prevalio i da je bila neka karta po jeftinoj tarifi, ne isplati se to. Onda mu ima mali kazao, znaš šta je, uzmi doboš. I udaraju doboš po pa Medini i govori ima Malik ne zna, odnosno Malik ne zna, Malik ne zna. Evo ti. Ja ću ti doboš naći, udri i obavijesti stanovnike Medine da ja nisam učen. Na četiri pitanja je odgovorio. Ibn Vehb, e, učenik imama Malika, kazao je nešto što me je zaista zaprepastilo. Kazao je ovako, da sam zapisivo u svoju svesku, u svoju bilježnicu, u koju sam bilježio e, odgovore imama Malika, da sam zapisivao odgovore ne znam, ne znam, kad je svaki dan bi pune teke odnio kući. Dakle, da ima Malik, e, e, ne znam da mu je to bio pretežan odgovor. Ako nije siguran u nešto, kazuje ne znam. Danas ćete naći ljude koji sat i po vremena odgovaraju ili dva na pitanja, on sat i po dva vremena ne kaže ni jednom ne znam. Zato što je njega stid iz neke sujete da kaže ne znam. A učenjak je onaj koji kaže ja ne znam. Ne za ono što ne zna, nego za ono što nije siguran. A za ono što ne zna treba kazati ne znam pet puta. Za ono u što nije siguran. I odatle, odatle dolazi, dolazi konfuzija u odgovorima i u fetvama. Odatle. Bio sam prisutan kad je čovjeku pred masom postavljeno pitanje kvarili inhalacija post. I on je malo, što kaže u krajini, proštondirao ovako, pa kaže kvari. I kasnije sam mu telefonirao i rekao, brate, inhalacija ne kvari post. Inhalacija je, e, dakle, to je oblik e, pare, para koja ulazi u čovjeka i koja ne ulazi u želudac. To su kazali savremeni islamski učenjaci ti i ti. I niko nije kazao da inhalacija kvari post. I onda je on kasnije, pa eto, dobro, tala nagradi. To pa da mala nagradi. Ali šta si ti uradio od ljudi? Možda će čovjek sutra trebati otići na tu inhalaciju. Ali meni je rekao Abdurrahman da inhalacija kvari post i ja ne smijem na to ići. To je sujeta. I to je problem nas muslimana danas. Ako je neko završio ekonomiju ili bilo koji drugi fakultet, bilo koji drugi smjer, treba za ono u šta nije sigurno da kaže, brate, ja to ne znam. Mogu provjeriti, mogu vidjeti. I ne treba apsolutno to da bude, to da bude sramota, to da bude sramota čovjeka. Imam Ahmed <coughs> govorio je da učenjak ne treba odgovarati na sve o čemu mu se postavi pitanje. Neka ljudi pitanja postavljaju iz neke e, podmukle znatiželje, pa onda poredi da dovede u, u sukob fetvu ovog alima i fetvu onog alima pa da neki su ljudi u tome eksperti. Žele smutnju, žele da naprave dobro. Ili odmah tebi, kaže, ti sad kažeš tako, a taj da ja rekao je to i to. Mislim da toga čovjeka, e, takvom čovjeku, da je prozirati njegove namjere, ne treba na pitanje odgovoriti nikako, jer on nije željan šerijskog znanja. On je željan, <coughs> on je željan smutnje. Zato, braću i sestre, ostavimo islam islamsku nauku, e, halal i haram učenjacima. Kad kažem učenjaci, ne mislim na daje. Slika se tamo pojavi, stave par daja iz, iz naše zemlje koje imaju truda i koje imaju znanje i kaže ovo, ovo je islamska ulema. Halo bolan, ko je tebi dozvolio da to kažeš? Biti ulema, biti učenjak, to je nešto što je za ove naše krajeve ovdje nedostižno. Nemojte da vas zavaraju slike, da vas zavara nešto i onda se od ljudi se pravi kult. To kult se pravi. Ljudi će kasnije reći, pa čekaj, pa dok oni govore da sam ja učenjak, ja vjerovatno jesam. Pa nema učenjaka ovdje. Da ja jedno onaj koji eh, poziva u islam i koji objašnjava i koji prenosi stavove učenjaka. Međutim, da se za ljude koji se bave 10 ili 15 godina e, stjecanjem znanja da se kare da su učenjaci, to je smiješno. I zato islam, e, islam halal i haram, vjerovanje, treba li glasati ili ne treba glasati, u koju stranku čovjek da ide, kako da se ponaša, to treba prepustiti današnjim velikanima, učenjacima koji jedan po jedan izumiru, jer vjerovatno ovaj umet Allah Želešanuhu i svoje mudrosti uzima učenjake, možda zbog toga što umet nije zaslužio da ih ima, ne zna ih cijeniti. Tek kad neko umre, onda mašala bio je dobar. Nije bio dobar, zato što ga nismo cijenili. Da je bio dobar za našeg života, mi bismo ga cijenili. Dakle, mi smo svojim ponašanjem pokazali da nije bio dobar. I trebamo, e, još jednom ću to ponoviti, i to naglašeno ponoviti jer je veoma važno, da se sustegnemo od svega onog u šta nismo upućeni Da se bavimo onim u šta smo upućeni i za šta smo osposobljeni. Molim Allah Đelšan da vas nagradi za strpljenje, da organizatorima podari svaki hajr. Subhanak Allahumma bihamdika šhedu an la ilaha illa anta istakfiruka wa atubu ilaik. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهل وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو وللأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا